markus sura sappo e nayi aya go'o yahde ɗiɗi mawɓe diina cawondiri fa nanga isa balɗe ɗiɗi keddani julɗe dimɗinol isra'ilankoɓe e julɗe buuru mo wala ƴufinirɗum horeɓe sakkanoɓe allah e janginoɓe tawreta tefi nangirde isa e ƴoyre faa ɓe bara ɗum amma ɓe bi'i to gaɗen ɗum wakkati julɗe heɓa to himɓe murta markus sura sappo e nayi aya tati yahde jeenayi no debbo jortiri nebbam urɗam dow iisaa wakkati on iisaa no woni nder baytaniya nder ɓaade simon noddirteeɗo ceppinɗo on omo jooɗi omo nyaama sey debbo gom naati no jogii faandu nebbam laaɓuɗam urɗam caadiiɗam sanne debbo on heli faandu dun jorti nebban ɗam dow hoore makko nder himɓe tawaaɓe ton ɓen woɓɓe ɓerɗe mum'en metti bi'ondiri hakkunde mum'en ɗume woni bonnere nebban ɗam iɗam waawuno sonneede ko ɓuri buuɗi cardi keme tati kokke talkaaɓe heddii ɓe janca debbo on amma iisaa wi'i acceemo ko waɗi ko oɗon torramo o gollanii kam gollal lobbal sigonga talkaɓe no tawde e moɗon wakkati fuu de muyɗon fuu oɗon mbaawi waɗande ɗum en moƴƴere amman min kay mi tawdataake e moɗon wakkati fuu o waɗi ko o waawi o jorti nebbam ɓurɗan ɗam dow ɓandu am faadu siryani annyeere goonga kaalananmi on to habaru lobbo waaja nder duuniyaaru du fuu ko debbo o waɗi ɗum no fillitete faa o miccite markus suura sappo e nayi aya sappo yahde sappo e go'o no yahuuda jambori iisaa yahuuda iskariyot gooto nder aahiiɓe sappo e ɗiɗo ɓen yehi to hooreeɓe sakkanooɓe allah faa watta iisaa nder juuɗe mum'en de ɓe nanuno ɗum nden ɓe ceyi ɓe adi aadi ɓe joɓanmo ceede wakkati on yahuda no tefa dabare no jamborto isa markus sura sappo e nayi ay sappo e ɗiɗi yaade woronjeego hirande julɗe dimɗinol israilankoɓe nyalande arandere nder julɗe buuru mo wala ƴufinirɗum nde ɓe bowuno hirsude jawgel ngam julɗe dimɗinol israilankoɓe nden a yiɓe isa ƴami ɗum bi'i toy jiɗɗa min jaha min ciryonowe hirande julɗe ɗen o lili aahiɓe makko ɗiɗo o wi'i ɗum en jehe nder siire de on pottan ton e gorko no rondi loonde ndiyam tokkonmo ɓaade de o naate fuu bi on jom ɓaade on modibbo ƴami nder suudu duye nyamdata e aahiɓe mun ɓen hirande julɗe dimɗinol israilankoɓe o hollan on suudu mawndu gom wondu no deki dow wondu moƴƴinaandu faa wooɗi dow ton ciryontoɗon en hiraande ɗen aahiiɓe ɗiɗo ɓen jehi naa towi siire ɗen ɓe tawri hano no o wi'iri ɓe ni ton ɓe ciryi hiraande julɗe dimɗinol israa'ilankooɓe ɗen nde hiruno den isaa wardi e aayiɓe sappo hiɗiɗo ɓen nde ɓe jooɗino iɓe nyaama den isaa wi'i goonga kaalananmi on gooto mooɗon no jammboto kam o mo nyaamda he am joonin ɗum laatani aahiiɓe ɓen mettorgal ɓernde ɓe puɗɗi ƴamirdemo gooto gooto yiɓe bi'a kori hana min non o jaabiiɓe o wi'i gooto nder mooɗon onon sappo e ɗiɗo cuuwi diɗɗo he am junngo nder le'al gal tilay ɓii neɗɗo acca duuniyaaru hano no winndira nder binndi ɗin ni amma bone wodani jambotoɗo ɓi neɗɗo on gorko on deniri ma kano lai ɓuri woɗande ɗum de ɓe nyamanno den isa hoƴi buuru yetti allah helti hokkiɓe wi'i jaɓe ɗum woni ɓandu am gaɗa mum o hoƴi nyeɗerde cabijam o yetti allah o hokkiɓe ɓe fuu ɓe jari o wi'i ɓe ɗum woni ƴiƴam am, am. tabintinojam amana allah dufeteɗam saabe ɗuɓɓe gonga kalanammi on mi yarata cabijam kaden se hana nyalande jaroymi kesam nder laamu allah gaɗa ɓe jimi jimi jabura ɓe burti ɓe jehi dow wamde wi'etende jeytum isa wi'i ɓe on fuu on boppan kam gam no winda mi fiyan dorowo on mi wara ɗum baali ɗin cankito. Amma gaɗa mi ummitake, mi artan on galili. Pierre wi'i mo, baade ni ɓe fuu ɓe boppima, min kay, abada mi woppatama. Isa wi'i mo, gonga kalanan mami, handen jemma o, fadde dontori jogginde kile ɗiɗi, a wi'an a anda kam kile tati. Pierre haali tabintini wi'i, baade ni telsimi maydan he maaɗa abada mi wi'ata mi anndama a hiɓe ɓen du fuu bi'iri non markus sura sappo e nayi aya woronje e ɗiɗi yahde lasoy ɗiɗi e ɗiɗi du'aawu isa nder gesemane ɓe jotti nokku bi'eteeɗo gesemane isa wi'i a yiɓe muɗum ɓen jooɗee ɗo faa mi waɗowa du'aawu o yahdi e piyerre yakuba e yahaya ɓernde makko fuɗɗi matude kulal e taƴo taƴo nangi mo o wi'i ɓe mettorgal no mawni e am sanne faa no hosa warude kam keede ɗo doome kakkile o towti seɗɗa o hippi e leydi o du'i faade ni no laato o daɗa e wakkati nawɗo on o wi'i abba aɗa waawi huunde fuu woɗɗinam nyeɗerɗe torra de amma to laato ko muuyumi ɗum laato ko muuyuɗa o warti o tawi i ɓe ɗaani o wi'i piyer simon a ɗaani na a wala sembe domude baa yamde worre na to ɗaane du'e to on caamu nder ci'aaki ngam ɓernde no heewi anniya lobbo amma ɓandu wala sembe o yehi kaden o du'ori hano no arande ni o warti o tawi ɓe ɗanake ngam ɗoyngol maɓɓe no teddi sanne ɓe keppi andude ko ɓe jaabotomo o warti de tataɓere o wi'i ɓe faa jonin oɗon ɗaani oɗon powtana heƴi wakkati on wari jonin ɓi neɗɗo wattata nder juuɗe waɗoɓe hakke ummee jehen da jambotoɗo kam on ni no wara markus sura sappo e nayi ayla so ɗiɗi e tati yahde woygu e ɗiɗi no isa nangira isa hantiday haala mum ko yahuda gooto nder aahiiɓe sappo e ɗiɗo ɓen yottiino wondi e himɓe ɗuɓɓe jogiiɓe takubaaje e cabbi hooreeɓe sakkanooɓe allah jannginooɓe tawreeta e mawɓe yahudankooɓe liliiɓe jambotooɗo mo on tindiniinoɓe maande wi'i neɗɗo mo ɓuccotoomi on kamu woni mo nangonmo jaaronmo paddoɗonmo yahuuda yotti tan ɓadi iisaa wi'i ɗum moodibbo o ɓuccii ɗum nden ɓe deki juuɗe maɓɓe dow iisaa ɓe nangi ɗum gooto nder darinooɓe ɗonɓen soorti takubaahi mum soppi maccuɗo mawɗo cakkanoowo allah taƴi nowru muuɗum isa wi'iɓe on gardi e takubaaje e cabbi to am hano mi mawɗo murtuɓe nyannde fuu miɗo wonduno e mooɗon nder suudu dewal mawndu dun miɗo waajo on nanngay kam amma tilay ko bindi ɗin mbi'i ɗum humni nden aahiiɓe ɓen fuu boppimo doggi jokolle gom no waani wudere mum tokki iisaa ɓe nanngimo o woppi wudere makko o doggi ɓandu ɓoldu markus sura sappo e nayi aya woygu e tati ya lasoji tati e joyi no mawɓe diina kiitori isa ɓe jaari isa to mawɗo cakkanowo allah on tawi hooreeɓe sakkanooɓe allah mawɓe yahudankooɓe e jannginooɓe tawreeta fuu no kawriti piyeer no tokkitiimo to towti faanaati nder batamaare ɓaade mawɗo cakkanowo allah on o joɗodi e dow moɓe ɓen omo yulfo hiite woɗi horeɓe sakkanoɓe allah e jeyaɓe hawrinde sahiɓe den fuu no tefa ko pelirta isa keɓa no o warde amma ɓe keɓayi ɗuɓɓe no pelamo dow fewre amma kamɓe e ko'e maɓɓe haalaji maɓɓe ɗin no luttondiri woɓɓe maɓɓe pelimo bi'i min nani omo wi'a mi liɓan suudu dewal mawndu mahiraandu juuɗe dun nden nder balɗe tati mi nyiɓa suudu dewal wondu du juuɗe mahay amma e ɗum du pelooje maɓɓe ɗen no luttondiri mawɗo cakkanowo allah on ummi dari hakkunde jama'aare nden ƴami iisa wala ko jaabotoɗa dow ko himɓe ɓe ceedanima ɗum na ɗum fuu omo de'iti o jaabaaki baa fuyi mawɗo cakkanowo allah on no ƴamamo kaden no wi'a an woni almasihu ɓi allah mo jettoje godani on na o jaabi o wi'i min woni kanko on ji'an ɓi neɗɗo no jooɗi gere nyaamo jom bawɗe on no wara dow duule kammu ɗum metti mawɗo cakkanowo allah on faa serki kolte muɗum wi'i en kaajaka seedeɓe kaden o narri noppi moɗon ko o yenni allah ɗum ɗume miluɗon ɓe fuu ɓe bi'i o mo handi wareede woɓɓe maɓɓe puɗɗi tutude dow makko ɓe cuddi yeeso makko iɓe piyamu iɓe bi'amu hey annabiijo haalanmi moy fiyima nden domoɓe ɓen du nangimo no peeyamo markus sura sappo e nayi ayla soji tati e jeegom yaari lasoyji tati e sappo e ɗiɗi no piyer wi'iri annda iisa de piyer wonno nder batamaare ɓaade den gooto nder horɓe mawɗo cakkanoowo allah on yotti de o yi'uno piyer no ƴulfoo den o ƴewtini ɗum o wi'i aan aɗa wonduno he iisa nazaratuujo on piyer yeddi mo wi'i hana min mi faamata ko kaalata ɗum gaɗa mum piyer fondi dambugal ɓaadegal wakkati mum da dontori joggini de korɗo on yi'unomo kaden fuu haalani dariɓe ɗon ɓen wi'i o woni gooto maɓɓe piyer yeddi kaden faa ɓooyi seɗɗa dariɓe ɗon ɓen bi'i piyer hakiika a gooto maɓɓe ngam a galilanke kanko du o fuɗɗi hunaade e hutaade omo wi'a mi anda gorko mo kalaton hala mum on sam wakkati mum da dontori joggini de ɗiɗa ɓere den piyere micciti ko isa wi'uno ɗum fadde dontori jogginde kile ɗiɗi a wi'an a anda kam kile tati ɓernde piyere metti dow majjum heddino woya